قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، الحمد لله رمضان ناصر sonra birinci görüşümüzdü. Və Ramazan ayı bir ki, böyük məktəb idi qardaşlar. Lakin əsas odur ki, bir işi görəndən sonra ondan sonraki əməllər. Yəni, Ramazandan sonraki hal necə olmalıdır? Yəni, bu da mühümdir. Çünki görürsən ki, çox təəssüf. Bəzi qardaşlar Ramazanda ciddi olurlar, Ramazandan sonra dəyişilirlər ki, dili zəifliyə, hətta günahlar çoxalır. Təbii ki, bu yaxşı hal deyil. Və həm də əməlin qəbul olmağına mani olur. Və həmçinin o əməldən sən necə istifadə eləmsən, onu göstərir. Yəni, e, çalışmaq lazımdır. Ramazandan sonra da o ibadətlər ki, edirdin, onlar davam olunsun. Elə ciddi. Məsələn, Ramazan bizə çox şey öyrətdi. Məsələn, oruç tutmaq, oruç tutmaq yeni var. Görürsən ki, 6 gün şəvval da davam eləyir. Sonra 1-ci, 4-cü günlər, sonra hər ayın 13, 14, 15-i müsəlman ayının Arafa, Aşura. Yəni bunları eləsən inşallah, yəni əsas odur ki, davamlı eləyəsən. Və həmçinin namazlar, xüsusən bu taravihi, yəni gecə namazı qılırdın sabah zəifləmə, yenə davam elə. Yenə davam elə. Ramazan bağı öyrətdi bizi. Ramazan öyrətdiyi, məsələn, meçidə gedmək, meçidə bağlı olmaq. Özü olan vaxtı gedirdi ki, başqa günə o vaxtları gedmirik meçidə. Gedirik evə, yiyib içirik, dostlarla söhbət edirik. Lakin Ramazanda görsən, o vaxtlara gedirdik meçidə. Yəni, çox şey, çox şey var. İnsanın özünə mübarizə, gözünə mübarizə necə aparırdıq, qulaq, e, dil, qibətlərdən çəkinirdik, namamlıqdan və s. Və Bunlar hamısı davamlı olmalıdır. Bu Ramazandan sonraki əməllərdir. Və dərsimiz də indi aydın idi ki, e, təbii ki, mən burada dərs keçmirəm. Mən də sizi kimi oxuyuruq biz. Biz hamımız oxuyuruq. Aydındır, biz dərs, mən dərs keçmirəm. Sadəcə sizlə bir yerdə oxuyuruq. Hə, e, mühüm bir mövzu idi. O da e, tarixi hadisədir. Kərbəla ümumiyyətlə e, Yezid ibn Muaviyə vaxtında olan hadisələrə e, bizim mövqeyimiz. Və bu da mühüm mövzulardandır. Çünki elə yerdə yaşayırıq ki, bu mövzular eşidirik müxaliflərdən və hətta bizi ittiham edirlər. Gör ki, İmam Hüseyin biz öldürmüşük, bəzi avamlar əsasən mənə deyirlər ki, gör ki, o vaxt daxili işdən hazır mən idim və s və əfsanələr, yəni. Hə, əfsanələr. Hansı ki, bu hadisə, biz bildik ki, bu hadisə dini hadisə deyil. Kərbala dini hadisə deyil. Bu siyasi hadisədir. Siyasi, yəni buna siyasi cəhətdən yanaşan. Dinlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Dinlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu siyasi e, fikirlərdir, bölünmələrdir. Çünki o vaxt ümumiyyətlə məhzəb belə şeylər yox idi. Sünni, şiyə, hər şey yox idi. Sadəcə müsəlman idilər, e, Peyğəmbər salsın yolla gedənlər, sadəcə indi tərəfdar kimi işlənirdi kəlmələr. Kəlmələr işlənirdi. Hə. Və təbii ki, bu dərslər hələm qutarmayıb, davam eləyirik. Kərbalanı qutardıq, hələm bizdə qabaqda bir neçə də mövzu var və e, aleykissalam e, DJ-lər də bilirsiniz ki, dərsdən nəticələr çıxardılar. Yəni, eşitirəm ki, qardaşlar, YouTube-da DJ-lər dərsdən qırırlar parça-parça, gör nə dedi, dedi, İmam Hüseyin səhv eləyib və ya Hüseyin belə dedi, ay gör nə dedi, Yezi də belə dedi, Yezi rəhmət oxudu, ay gör bu nə və s. və s. Təbii ki, belə şeylə olmalıdır. Əgər şeytan var, təbii ki, ona qulluq eləyənlər də var. Belə şeylə olmalıdır. Ə, ən çox danışanlar da, kim dancı danışırlar? Peyğəmbərlərin. Ə, sonra kim olan yonda olur? Sahabələrin. Və ən çox, məsələn, danışan kim idi, məsələn? Maviyyə radiyaların sahabələrin içində. Və ya Umar Xattab. Əksinə, o kim ki danışır, ondan pis deyir, əksinə ona savab yazır. Və maviyə savab Peyğəmbər salsa duasınandır. Peyğəmbər salsa dua eləyib ki, deyir, ya Rəb, kim ona lənət oxusa və s. onu rəhmətə çevir. Ona görə ən çox tayfaların içində, müxaliflərin içində maviyə rəhmət oxuyan rafsilərdir. və əhlüsünə qarşı həmişə danışıblar. Sadəcə fikir vermək lazımdır. Yəni, biz, əlhəmdülillah, Allah tala bizə hidayət verib, başa salıb düzgün dinimizi, hansı ki dində parçazad yoxdur, dəmir-dümür yoxdur, tütkələr yoxdur, nə bilim, nələr yoxdur, zirzibil və s. Nə var? Əlhəmdə təmiz əqidə, Peyğəmbərə təmiz tabiçilik, alimlər hamısını qəbul eləmək, məsum kimi yox, sadəcə alim kimi hörmət eləmək və belə davam eləyirik. Və bu da neymətdir. Hə, amma indi müxaliflər nə deyir, nə deyir, onlar həmişə olacaq. Aydındır. Ən çox məsələn danışılan kimdir? Məsələn İbn Teymiyyə rahimehullah. Nə qədər ondan danışırlar və danışacaq ilə yəni, qiyamətəcən. O şeyxlərdən biri deyir ki, e, hesablasan İbn Teymiyyə nə qədər qarşı danışırlar, bəlkə də yığsın savabı, nə qədər savab gedir ona, onun etdiyindən artıq keçib. O nə qədər edib savab iş, dəvət, Allah yolunda kitab yazıb 700-dən çox. Hə, Lakin nə qədər ona qarşı danışırlar, indiyəcən danışılır, deyir, bəlkə də deyir, artıq savab keçib artıq. Yəni, çünki Allah subhanətə alə əlhamdülə savabı çevirir, sözsən haqq əhli olmalı. Əsas odur, sən haqq get, haqqla get. Haqqla getmək də əsas nədir, qardaşlar? İxlas, elm, sağsızlığın olmaz, bir də adillik. Adillik, adil olmalısan. Hə, hər bir şəxsən Ən birinci özünlə, hər bir şəxslə, hətta düşmənlə. Gələk adil olmalısan. İndi tutaq ki, biri kafirdir. Allah subhanələ bizə qadama e, icazə vermir ki, kafirdə nə gəldi danışqinə. Nə var onu danış. Amma artıq şeylər danışmaq və s. kafirdə olmaz. Çünki o kafirdir. Yaxşı, sən kafir deyilsən, sən müsəlmansan. Səndən tələb olunub adil olmaq. Və bu sifətdə, düzdür, başqa sifətlər də var. Əxlaq və s. Onlar hamısı var və yəni bu istiqamətdə gedmək, gedmək, gedmək və bu sifətlərə nail olmaq üçün çalışmaq və çalışmaq lazım bu sifətlərdən qırağa çıxmamaq. Və bunlar mühümdür. Ona görə indi bu gün indi birinci dərsimizdir Ramazandan sonra. Ona görə dedim dərs açıq olsun. Belə sual, cavab, belə indi o demək elə hər şey bilirəm. İndi bilməsəm deyəcəm bilmirəm, öyrənim deyəcəm inşallah. Lakin bu dərsi dedim açıq eləyək. Hə, belə Biz onunla tanışırıqsa, o qeybət sayılırsa. O kimdir məsələn? Kim var? Bizim düşməndən, İslama düşmənçilik edənlər. Hə, yox, e, ehtiyac olsa danışa bilərsən. Yəni, hə. kafirə dalınca danışman qeybət sayılmır. E, qeybət müsəlmanın dalınca danışanda sayılır. Aydın, çünki Peyğəmbər sal soruşdular ki, qeybət nədir? Dedi ki, qardaşlı barədə danışırsan, qardaşın barədə. Və o özü eşitsə, bunu xoşlamaz. Qeybət, yəni, qaydası budur. Allah onda qeybət sayılır. Amma kafir isə ona qeybət sayılmır danısı danışsın. Lakin o demək, o demək deyil, nə gəldi dinə, əsas odur, nə var onu dinə. Kafirlə də odur ki, nə var onu deyil. Onu aşma. Yəni, böhtan da olmasın. Çünki böhtan hətta kafirə qarşı olmaz. Aydındır. Böhtan ümumiyyətlə qadağandır. Lakin kafirə qarşı danışanda qeybət sayını, lakin dili öyrəşdirmə. Çünki insan bir şeyi çox öyrəşdəndə sonra keçir o birislərin işlər. Sonra keçərsə müsəlmanların işlər. Amma kafirin dalınca danışma, o da ehtiyac varsa belə danış günə. Amma tutub gecə gündüz onunla danışma, onlardan danışma, o da düzgün deyil. Ehtiyac var, danış. Qeybət deyil, əlhamdülillah. Lakin adillik, rayət eləmək, adil olmaq, yəni zülüm eləmək, əleyhissalam və böhtan, şirk demək və s. Aydındır? Əgər müsəlmansa qardaş deyir, bidət əhlidirsə, onu danış, danış, danışmaq qibət sayılır. Hə. Bidət əhlinin növləri var. Avamların danışı lazım deyil. Hə, bidət əhlinin növləri var. Avamların danışı lazım deyil danışmaq. Amma əgər azdırır, yəni küfrə dəvət edir məsələn bidəyə, xurafatlara və ya gedir məsələn ona yana kimsə dərsə, dərs öyrədir və s. onu bəyan eləmək lazımdır, o qeybət deyil. Çünki 6 və neçə hal var ki, qeybətdən salim olur. O da onlardan biridir. Bidət, bidətə dəvət edəni bəyan eləmək qeybət deyil. Aydın da azmışı. Hmm. Ki, bu, indi hal-hazırda bu lənətləmə daha genişçət alıbdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm fərdi formada və fərd ümumi formada kimlər lənətdir? Yəni kimləri lənətlənə var? Ümumiyyətlə, lənət məsələsi Peyğəmbər salsam çox az adamı lənətləyib, xüsusən müəyyən şəxsi. Amma belə ümumən lənətlər deyib. Məsələn, adi məsələn, e, içkiçən 10 nəfər lənətlənib. Bu ümumi lənətdir. Amma bu müəyyən adama aid deyil. Amma müəyyən adamları lənətləyib bəzi adamları. Lakin onlar çox azdılar, onlar çox azdılar və bu onu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müəyyən şəxsi lənətləməzdi. Belə başqa Yəni, çox az adamları lənətləyib o. Yəni, adət eləməyib buna. Ona görə ümumiyyətlə bu lənətdə ümumi lənət demək gəlib bizə. Amma xüsusi lənət demək olmaz. Aydın da geri çəkinəsən. Çünki lənət mənası odur ki, Allahın rəhmətindən uzaq. İndi Peyğəmbər salsın, ola bilər o kafirlər ki, lənətləyib, ehtiyac olub, lənətləyib. İndi onlar nəsə eləyiblər zülüm, eləyib. Ancaq sən adi müsəlman lənət deyəndə, Demək istəyən ki, Allahın rəhmətinə uzaqdır, biraz qeybi məsələləri gedir və s. Aydındır, Allah bilir kim ona yaxındır və kim ondan uzaqdır. O bilir. O məsələləri girişsən. Ona görə yaxşıdır. E, salamat yol budur ki, lənətdən müəyyən şəxs lənətindən çəkinəsən. Müəyyən şəxs lənətindən çəkinəsən, lakin ümumən lənət demək olar. Məsələn, demək olar Allah zalimlara lənət eləsin. Allah məsələn kafirlərə lənət eləsin. Aydındır? Hə, amma ümumən gəlib. Şeyx, e, alimlər Peyğəmbər sallallahu zövcələrini və səhabələri söyənləri tətqil edən alimlər olur. Hə, Lə şək yoxdur ki, şək yoxdur ki, Rasul sallallahu ailəsinin təhqir eləyən kafirdir. Hətta Peyğəmbər sallallahu onu təkfir eləyər. Yəni Peyğəmbər sallallahu tutaq ki, özü ailəsini təkfir eləyən, yəni, deyər, yaxşı oğlansan, gəl bura. Ya nə yaxşı tutdun sən? Yaxşı tutdun. Kimlər az olar? Özü də ailəsin. Namus qeyriyyət var və Peyğəmbərin namusunu bizə hamı öz namusundan qabaq qorumalıyıq və daha üstün saymalıyıq. Aydındır? Ona görə o sadəcə lənətləyən o çoxsa avamdır. Biz onları müəyyən şəxsi təkfir eləmirik. Biz deyirik, bəli, ümumən sahabəni söyən, Peyğəmbər ailəsini təhqir edən kafirdir. Amma müəyyən şəxsə Bizdə qayda var axı təkfiri. Müəyyən şəxsə çatdırmaq üçün gərək hüccət qalxmalıdır və s. Və belə. Bu bilməyənləridir. Amma bilə-bilə haqq ona bəyan olub və s. Onlar ona görə elmləri ola bilər kafirdir, amma avamlar yox. Aydındır. Şey yoxdur ki, Peyğəmbər Alisin sürən kafirdir. Elə deyil, qardaşlar. Hə, yəni, Peyğəmbər sağ zövcəsin sürən, təhqirləyən kafirdir. Onda şək yoxdur. Hə. Hətta namaz qılan olsa belə, hətta namaz qılan olsa belə, namaz küfürdən saxlamır ki, insanı. Namaz, məsələn, tutaq ki, biri namaz qılar, Allah'a söyləsə kafirdir. Bilə-bilə. Qəzəb alında, yox, dərk eləyir, Allah'a söyləsə kafirdir. Və ya, məsələn, Peyğəmbər salsın, ailəsini söyləsə kafirdir. Qonşu, belə deyək də, qonşu qadın məşərdə gedib, qızına... E koymadı size deyir. Dəvət edir. Ola e, getmək və ola pul salmaq israflarını Yəni, qardaş deyir ki, qonşu toyu çağırıb, lakin cahil toydur. Yəni, e, bilmirəm o necə adlandı, uruz toyu, yoxsa... Yəni, İslami toy deyil də, yəni. Asit, asili məclisi. Asili məclisidir. Toydur, lakin asili üzərində qurulan. Hə, ora getmək olar, pul atmaq olar, qonşudur, dəvət eləyib. Sən get, get təbrik elə, düz ora girmə məclisə, şeytanı məclisə girmə. Çünki şeytanla doludur ora, içki, Allah lənətlənmiş. Amma qadın məclisi, təbii ki, qadın məclisi də əgər qadınlardırsa və musiqi varsa, lap azmaz musiqi varsa, eyb etməz, qadın gedə bilər. Lakin əsas odur ki, qadınlarda məclisində kişi olmasın, içki olmasın, haram olmasın. Haram olmasın, aydındır. Çünki icazə verilir musiqi müəyyən həddə qadınlar üçün öz aralanda, öz məclislərində. O da xüsusən toy məclisində, bayram məclisində e, qadına bir yerdədirsə, eyb etməz. Rəqs eləmək öz aralarında və ya musiqi dinləmək. Yəni, o musiqi üzərində oxumaq. Lakin daha həddində də e, əgər hələtsə, hə. Amma pul atmaq israr sayılmır. Əgər məsələn, yaşadığın yerdə adətdir məsələn və ya yasda tutaq ki, qardaşlardan biri soruşur ki, yas var, lakin gəlib cəmat pul atır, mən neyiniyim? E, heç nə eləmir. Yəni, şəriyyətə müxalif deyil. Yəni, şəriyyət qadağan eləməyib. Pul atmağı aydındır. O adətdir. Bəzi yerlərdə görsən pul atırlar, bəzi yerlərdə atmırlar. Yəni, şəriyyətdə gəlmir ki, toy atıb, məclisinə atmaq pul qadağandır. Ona görə, yəni, sub şəriyyət, baxırsan adətə. Yəni, adət də şəriyyətə müxalif deyil, pul atmaq, e, ayıb etməz. Niyyətin heç nə, sadəcə adətdir. Adətdir, pul atırlar, mən də atıram, və salam. Yəni burada bir şey yoxdur. Və ya, və ya yas məclisində. Və ya yas məclisində. Düzdür, e, bəzi qardaşlar deyə bilər ki, onda mən, mənə pulun ola bilər içki alınsın, ola bilər, məsələn, başdaşı düzəlsin, başdaşı, məsələn, qadağandır, şəriyyətə zidd axı bunlar. Neyini? O, o, o sənlik deyil. O sənlik deyil. Əsas odur ki, adətdən seçilmə adətdən seçilmə. Özü xüsusən də bir şey ümumiyyətlə hədiyyə verəndə bu münasibəti gözəlləşdirir. Münasibəti gözəlləşdirir. Təbii ki, dəvət, münasibət gözəlləşsə nə olur? Dəvətin qapı açılır. Amma sən qeyri-adi olanda dilağı görürsən, bu doğrudan İngiltərədən gəlib. Burada qeyri-adidir, bax. Pul atmır, şey eləmir, gəlmir məclislərə, belə, belə, belə, salam vermir. Biri var, deyir, salam vermir. Biri var, o da sizi kimi deyir, ancaq salam vermir. Deyirəm, salam aleykum, deyir, salam, belə baxır keçir. <laughs> Deyir, nəsə qəribədir, xəstədir, nədir? Deyirəm, var, hələ, xəstəlik var hələ, hə. Hə. Siz dediniz ki, qadınlar musiqi qoşub oynaya bilər. O nə musiqisi? Yəni musiqi daha aydındır ki, Michael Jackson zad yox. aydındır. Yəni yaxşı olar sənə xanəndə dəfnə, xanəndə dəfnə eyb etməz. Belə e, necə deyirlər, sadə sadə formada da gitar azad, hələ şey daha yox, hə. lazım deyil. Həddi aşma olmaz. Hər şey həddində, aydındır. Necə ki, qadınlar həmçin geyimlərinə fikir vermədilər. Hətta qadınlar çox açıq-saçıq olmaz qadınların yanında. Aydındır. O məsələ də, hə, o məsələ də yəni, bax, belədir. Təbii ki, müxalifətlər olur, şək yoxdur. Amma əgər qadın məclisidirsə, apar, apara bilərsən. Təbii ki, içki zad olmasın, ha. Cənabkarı gizlətmək olar hətta müsəlman olsun. Müsəlman cinayət edirsə gizlətmək olarmı? Əslində yox. Əslində ə, e, ə, e, səndən tələb eləsələr şahiddi gələk eləyəsən. Əgər səndən tələb etsə biri tutaq ki, e, ibadətdə olan cinayət eləyib və səndən deyirlər ki, sən görmüsən onu cinayət elməyin, gələk düz deyəsən. Gizlətmək olmaz. Hansı məhkəməsi fərqi yoxdur şəriət? Fərqi yoxdur. Fərqi Fərqi yoxdur. Yəni, ümumi məsləhəti görə. Yəni, cinayətin qabağı alınmalıdır. O da nədir? Düzdür, indi şəriyyətlə indi oğurluqdursa əli kəsilir, indi başqa şey ya başı ya da indi e, məsələn e, müəyyən qədər cərimə olunur və ya zindanda yatır. İndi düzdür, bizdə elə şeylər yoxdur bəziləri. Amma yenə, yəni cəmiyyətin salamat olmağı üçün fərqi yoxdur namaz qılan və ya namaz qılmayan. Məsələn, iftar atıqlarsa Hə, iftira başqadır. Hə, iftira başqadır, artı başqadır. Necə? O halda ki, zəhmiyyələri hansı? O halda əgər iftiradırsa, hə, əgər səndən soruşmurlarsa, və ya sən deyirən ki, mən e, bilmirəm, bu yalandır. Deyinə yalandır. Bəs salam, mən inanmıram. Asmaq var İslamda? Valla İslamda asmaq mən bilmirəm. Düzü, bəzi ölkələrdə asırlar, amma gəlib ki, kəsmək. Hə, amma asmaq yox. Bilmirəm, onu haradan götürürlər. O bilmirəm, bəlkə var. Yəni, rast gəlməmişəm. Bu, bəzi qardaşlarımız bəlkə, misal üçün deyim, güzəl çatı tədbir edirlər, namazını. O hansı olur güzəl çatı, yəni, dedilə azan güzəl deyirlər. Yox, yox, hüccət yəni azam, yəni qardaş deyir, hüccət nə vaxt çatır? Hüccət o vaxt çatır ki, bilən bir adam, bilən adam, məsələləri yaxşı bilən adam, o azmışa aydınlıq gətirir, o artıq aydın olandan sonra, ondan sonra inkar edilsə. Amma namaz qılmayan isə, namaz qılmayan belədir ki, namaz qılmayan ola bilər ümumən kafir olsun bir rəyə görə. Amma təyin eləmək o məhkəmə olandan sonradır əslində. Belə baxanda. Düzdür, bəzi alimlər məhkəməni şərt görüb qoymur, ancaq bəzi alimlər məhkəmə, çünki İslam dövlətində belədir ki, hətta İslam dövlətində əgər biri namaz qılan olmasa, sübut olunsa, o məhkəməyə çəkilir. Ondan qabaq hələm təkfir olunmur. Məhkəmə olunur. Məhkəmədən sonra aydın olur ki, bu adam inkar eləyir, hə, onda ona hökum verilir. Onda ona hökum verilir və sonra başqa hökum verilir və s. belə. Amma məhkəmə olmamışdan qabaq hər bir məsələ belədir. Hər bir məsələ. Məsələn, biri oğurluq eləyib. Ona oğru demək olmaz dərhal. Hətta məhkəmə olmayınca. Məhkəmə olur, araşdırılır. Bəlkə o, o deyil. Bəlkə elə bilib ki, öz malıdır. Aydındır. Və ya məcbur olub, məcbur olub götürüb, məsələn, ölürdü, götürüb yiyib, məsələn. O təhqiqat olunandan sonra, ondan sonra məhkəmə əgər hakim, qazı sübut eləsə ki, bəli, hökum verəsə ki, bu oğrudur, ondan sonra bu oğrudur, ondan sonra nə gəlir? Əlin kəsmək. Ha, yoxsa sən tut, küçədə, ha, sən oğlusan zənnən, tut əlin kəs, zənnən olmaz. Zənnən, ehtimanla hökum verilməz məhkəmələr nöş qurulub ki, zənnlə ehtimal olmasın ona görə. Həmçinin təkfir də, o belə. Yəni, hakimdən danışmaq deyilmir əliyinə. Qibət sayılır. Hakim əgər müsəlmandırsa, bəli, qibətdir. Hakimdən danışmaq əgər müsəlmandırsa, bəli, qibətdir. Kafirdirsə, yenə yaxşı deyil, bəyənilmir əməl deyil. Çünki, e, təbii ki, fitnə birinci sözlə başlayır, müharibə birinci sözlə başlayır yəni, və hakimə qarşı danışmaq heç faydası yoxdur. Yəni, inşallah sanmaz, özü günah ona sardır. Hə, əksinə, əksinə, əksinə həmsinin bir şey var ki, qardaş, biz məsələn, bir çox vaxt, bir çox vaxt, bilsən, başqalarından danışırıq, özümüzdən danışmırıq, özümüzü yaddan çıxardırıq. Və insan, insan başqalarından çox danışanda özünü yaddan çıxardır. Məsələn, sən tutaq ki, adamdan danışırsan. Sən bilginən ki, qiyamət günü gətirəcəklər onun qabağa. Əgər o doğrudan kafirdirsə və ya zalimdirsə və ya beləddirsə, beləddirsə sən deyən kimi o heç. Yox, əgər hələ deyilsə, o qiyamət günü qarşılaşacaqsan. Nə yüklüysən özünü. Hə, özünlə məşğul ol. Aydındır. Biz bilirik ki, hakim cəmaata görə gəlir. Hakim pisdir, cəmaat pisdir, ona görə hakim pisdir. Yəni, 200 təkər 2-dir, 4-dir və salam. Dur, hakimdən danış, bir fayda var. Əksinə, hakimdən danışma yaxşı əlamət deyil. Aydın, sən dəvətlə məşğul ol. Dəvətlə, həmçinin hakimlə danışanda, belə şeylərdə danışanda əsas məqsəddən ayrılırsan. Görürsən ki, hələ şeylər danışan saatlarla vaxt verir, ona yaxşı elm öyrənərdi və ya bəlkə də yıxson hamısını Quran əzbərləyərdi. Aydındır, danış, saatları yıxson nə qədər danışır, O, o vaxtı sərf eləsəydi, Quranı əzbərləyərdi. Hansı xeyirlidir? Və ya neçə nəfərə dəvət eləyərdi? Ona görə nə faydası var, onu eləyin. Onu danışın. Nə faydası yoxdur? Əksinə, xüsusən də əgər zərər olurcaysa, danışma olmaz. Aydın qardaşlar, bu budur. Və hakim mövzusu ümumiyyətlə e, həssas mövzudur. Ona görə çalışma lazımdır danışmaq bu məsələdə ümumiyyətlə hakimə qarşı gəlib, nəsiyyət gəlib, hakimə qarşı eləmək olar, hakimə eləmək olar. Lakin nə vaxt? Öz arozda. Əgər görsən, çək qırağı, nəsiyyət elə. Qəbul elədi, elədi, eləmədi, öz kişidir, özü bilər, qiyamət gözü cavab verəcək. Yəni, sənlik deyil. Hə, amma durub qıraqdan danışmaq, o nəsiyyət deyil. Aydındır? O qeybətdir və s. və s. və s. fitnədir və s. Şeyx, e, dəstən şeyx xoşuna sual verirlər ki, E, avam naqizlərlə alilərin hökmü indi, şeyx deyir ki, bəs onların hökmü bir dənə hökmü var, kafirdə olan hökmü. Yəni onlara hüccə çatıbdır, əllərində Quran var. Allah artıq hüccə evet, çatıbdır. Şeyx orada ümumən o başqa məsələdir. Ümumən təkfir eləmək başqa, xüsusən təkfir eləmək başqa. Yəni şeyx Xocanovun yəni sözünü aydındır. götürüb tətbiq eləmək yox, olmaz. Yox, yox, tətbiq eləmək olmaz əlbəttə. Yəni şeyx hərdən ola bilər alimlər danışanda ola bilər qısa danışsınlar, ola bilər başqa yerdə şərh versinlər Əgər şərh verməsə, biz onun sözü, məsələn, sələf necə qaydalar qoyub bizə o cür başa düşəcəyik. Nə ki, bu məsələ? Məsələn, tutaq ki, e, 5.44 وَاَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰكُمُ الْكَافِرُونَ Əgər alim tutaq ki, təkfir görüb, şərh eləməyibsə, o demək deyil, o artıq o fikirdədir, yox. Lakin biz baxırıq alimə, əgər sələfidirsə, əqidəsi sələfidirsə minəci, biz onu o qayda ki var, sələf qoyub, o qaydaya uyğun tətbiq edəcək onun sözünü, elə başa düşəcək. Yəni, ümumən, belədir ki, təkfir ayrıdır, xüsusi təkfir ayrı və Şeyh Fozan da, Həvidəhullah, hüccət qalxmağında o deyir ki, başa düşsə, başa düşməyə şart qoyur. Aydındır. Biri var ki, məsələn, o əsas məsələ nə deyir hüccət qalxanda? Deyir ərəblərə. Quran ərəbcədir, nazil olub, aydındır. Amma əzinəbilərə şərh eləyib. Əzinəbilər də iki yerə bölür və şərh eləyir. Həmçin Şeyx Racihi və başqaları. Şeyx tam demir, cahili üzür deyil. Şeyx müəyyən bir qismi deyir, cahili üzür deyil. Amma müəyyən qismə deyir, cahili üzürdür. Əsas odur ki, başa düşər. Yəni, adam başa düşürsə, dərk edirsə nədir? Hüccət ona çatıb. Təbii ki, bu da avamların işi deyil. Yəni, problem nədədir, qardaşlar, müşkül məsələ? İndi fitvalarla gedirlər, elmlə yox, fitvalarla. Bu da səhvdir. Fitvalarla gedmək düzgün deyil. Fitva minhəc deyil, üslub deyil. Fitva məsələ özü deyil. Bax, budur problem, qardaşlar. Bax, o deyil, bax, ona görə azırlar, ona görə çaşırlar. Fitvalar da cürbəcürdür. Adam da belə deyə bilər, belə deyə bilər, başqa yerdə şərh eləyə bilər. Ona görə fitvalarla gedmək düzgün deyil. Fitvanı götürüb bayraq eləmək düzgün deyil, qardaşlar. Əlhəmdülə, sələf bizə qaydalar qoyub yazıblar, əlhəmdülə, kitablarda mövcuddur. Və o qaydalarla getmək, alimlərin də sözünü əgər şərh eləməsələr, o cür başa düşmək lazımdır. Və bu da salamat yox, əlhəmdülillah. Qardaş, bir <clears throat> elmli qardaş dedi ki, o sözdə problem yoxdur, rəhmətlik filan kəs. Demək olar onu, yoxsa yox? Yəni, əslən Şeyx e, İbn-i Hüseymin deyib bunu, bəli. Rəhmətlik demək olar. Bəzi alimlər məsələn deyir ki, rəhmətlik yox. Hə, amma Şeyx Hüseymin caiz görüb. Yəni, əgər sən o fikirlə demirsən ki, artıq o bağışlanıb, o fikirlə sadəcə Deyirsən belə rəhmətli, Allahın rəhmətinə gedib indi istəsə bağışlayacaq, istəsə yox, eyb etməz. Şeyx Semin deyir məsələn, bəli. Ərəb dilini bilməyən insandan elm götürmək olar ya yox? Deyir, mən elm tələbəsimi, ərəb dilini bilməyəm. Yox, ərəb dili bilməyən adam birinci, əgər elm tələbəsi, bu naqisli idi. Şeyx İbn Teymiyyə deyir ki, rahimullah, elm tələbəsinə, e, xüsusən elm tələbəsinə ərəb dili bilmək vacibdir. Aydındır. Və qəribədir o. Necə elm tələbəsidir ki, e, elm tələb eləyib, lakin ərəb dilini tələb eləməyib. Yox, biraz ehtiyatlı olun hələ adamlarla. Sən həmçinin ola bilər ancaq, ola bilər qardaş nəyisə oxuyub tutaq ki, nəyisə yaxşıdır. Lakin yenə bilənlərdən soruşun, məsələn, filan kəsindən elm almaq ola, yoxsa yox. Məsləhət görünsə, hə, məsləhət görünməsə lazım deyil. O azmışdır, sufidir o. Sufi cübbəli xoca sufidir, azmışın biridir. Yəni şov, şov yəni danışıb elə gülməlidir biraz. Şov kimi olansa Kanal Türkiyədə çağırıb. Hə, tutdular, sonra buraxdılar eşitdin və s. Yəni hələ də onlara ulaşma lazımdır bağlanmaq. Türkiyədə ümumiyyətlə danışanlar çoxdur. Baxma, Türkiyədə özünüz orada vəziyyət abahava tamam başqadır. Yəni, özdə hər hansının bir dənə kanalı var. Yəni, hansının bir dənə kanalı var, açıb televizor, hə. açıb danışır nə gəldi. Ola bilər, İslamdan danışsın, lakin İslamdan hər kəs danışan məyər düz danışır. Sual çıxır ortaya. Şeyh Binbazdan belə bir fətvaların yer kürəsində yəni düz olmalı. Şeyh e, Binbaz e, bəzi dəlillərə istinad edib ki, deyib ki, o bizə görə, bizə görə yer üzü düzdür. Aydın da çünki baxanda belə görsən bir əyrilik. Ona görə iştihad edib. Amma yer üzü əlhamdülillah yumrudur, yəni yumruya yaxındır, bəli. Səhib odur, hə. Bizə alimlər, alimlər iştihad eləyə bilər. Bu qəribə deyil. Bu, məsələn, qəribə baxmaq, bu iştihadı götürüb, məsələn, təhqir eləmək, ələ salmaq ə, e, olmaz. Yəni, bəzi, e, məsələn, e, müxaliflər, azmışlar, Şeyxin Bazın bu fitvasını götürüb, başlayırlar ələ salmağa, gülürlər Şeyxin Bazı. Şeyxin Bazı, həm də elminə əsasən deyib, dəlilləri, bəzi dəlilləri əsasən, lakin iştihad edib, əlhamdülillah alim e, iştihad eləyə icazəsi var, eləyə bilər. Düzdürsə iki savab, səhv eləsə bir savab. Aydındır? Bizim mövqeyimiz, əsas mövqeydir. Mövqeyin olmalıdır. Mövqey olanda hər şeyi düzgün başa düşürsən, düzgün qəbul etsən, düzgün yanaşırsan. Bidət əhli, bidət əhlinin əməli şirkə gəlib çıxmaya qalmır, şirk əhli demək olar. Bidət əhlinin əməli şirk şirkə gətirib çıxarsa, şirk olsa. Şirkə gətirib çıxart, çıxardana görə çıxar, əgər çıxarsa. Hə, demək olar ki, o bidət əhli məsələn ə, e, apardığı yol şirkə aparır. Kiçik şirkə məsələn. Demək olar, demək olar belə ki, bu firqənin yolu şirkə qapıdır. Şirkə yoldur. Belə getsə şirkə böyüyəcək şirk və hətta kiçikdən sonra böyüyəcək lap ovucundan olacaq. Yox, şirk əhli demə, ittiham eləmə, lazım deyil. Birinci, səndən tələb olunmayıb bu. Məsələn, sən, səndən nə tələb olunub onu elə. Sən kimisə itham eləməyi, kimisə təkfir eləmək səndən tələb olunmayıb. Ona görə Şeyh Muhammed Əmin Şəqiyyəti deyir ki, hətta Fironu təkfir eləməsə, onu səndən Allah Allah soruşmayacaq. Fironu təkfir elədin, yoxsa yox. Yəni, bu sənliyi deyil. Ona görə bu istiqamətdə gedməyin. Yəni, e, baxmaq, şirk, araşdırmaq olar, maraqlanmaq olar, əgər elm tələbəsidirsə. Əgər elm tələbəsi oxuyursa, hə, araşdırırsa, hə. Amma məsələn, elm tələbəsi olmayan qardaşlar, bu məsələyə girişmək heç məsləhət deyil. Çünki o qədər məsələlər var ki, bizdən tələb olunub, qiyamət günü soruşulacaq. Onlar, onlarda naqislik, boşluq çoxdur. Yəni, başımızı buna qatmaq o şeylərdən bizi uzaqlaşdırır. Ona görə, amma indi soruşursan da, amma demək, şirk əhli Yenə yəni, əməllərində şirk var və ya məsələn, əməllərində şirk aparan yollar var, əməllər var. Belə deyilən bu daha yaxşıdır. Nam yerə yəni, olan şeyi götürmə boynuma. Biraz ehtiyatlı ol dildə. Hmm. Bizdə rayonda yəni, kəndin olması deyək gedir pirin üstündə daşda sürtülür, bir də yarım oxusu namaz var. Hə. Bizim əqidəyə görə, bizim əqidəyə görə ə, e, imam hələ kafir olmağa sübut olunmayıbsa, onun arxasında namaz caizdir. Elə siz baxın da, sən deyirsən ki, gedir ora, məsələn, neynir orada? Oradan həm də daş var, tütüyə var, Yəni, palçıq indi böylələr daş bağlayacaq, sonra gedəcək balnicaya. O sənin işi qoy içsin, nə qədər ki. Hətta deyinə, məndə mətanət şey var, rastvoru kömək eləyim sənə. Hə. Ə, lakin, lakin, lakin. Lakin hələm kafir deyil o. Ya, kafir demək olmaz namaz caiz, caizdir, arxasında səyidi. Lakin, lakin, lakin bir şey var. Belə olanda, qardaşlar, nəsiyyət eləyin. Nəsiyyət eləyin. Bu birinci yoldur. Əgər elmin varsa, əgər ona yaxın adam varsa, hansı ki, ona qulaq asır, nəsiyyət eləsin. Çünki bu yaxşı hal deyil. Gedib oradan, məsələn, tütüyə içir. Əgər o niyyətlə içir ki, şəfa artıq şirkə gedir. Aydındır, o cür üslub düzgün deyil falçıqdan şəfa olmaz. Əksinə, böylələ daş bağlayır. Hə, bu bir. İkinci, gördün, nəsiyyət elədün və ya imkan deyil və ya elədün, xeyri olmadı. Onda başqa məscid varsa yaşadığın yerdə, salamat imam gedə o, o məscidə. Yox, əgər o da yoxdursa, onda gedin məscidə, çünki məscidə getmək lazımdır. Ümumən cəmaatı qorumaq, o birliyi qorumaq, çünki başqa məsələlər də var axı. Sən də danışdın imamla, Və cəmatın dağılmağı, əgər gedməsək, dağılacaq. Dağılacaq. Meçid də elə yerdir ki, cəmatın birliyi, aydın da cəmatın birliyini qoruyur, yaxınlaşdırır cəmatı bir-birinə və s. və s. Meçidə gedməyin faydası daha böyükdir. Həmçin vaxtı sənə vaxtını alır, ibadəti biraz çox sərfliysən. Allahın evində çox oturursan biraz. Yoxsa gedməsən, Onda Allahın evində heç e, dəqiqələrin sayılmayacaq və harada olacaqsən? Başqa yerdə. Orada da başqa yerdə nə qədər çox olduğunu o qədər zərər ol, zərərdir sənə. Aydındır qardaşlar? Ona görə indi ümumiyyətlə bu bu məsələləri şişirdirlər. Aydındır ki, hansı cəmaat, yəni şeytani cəmaatlar var, təkfir cəmaatı və s. Onlar cəmaatı məscidlərə getməkdə yəni, qadağan edirlər. Bəzilər cürbəcür yollarla. Məsələn, bəzilər deyir ki, məscid idrardır hər yan. Yəni, münafiqlərin məscidi. Bu özü küfürdür. Çünki artıq sən məscid-i dirar demək istəyirsən, demək sən münafiqlərin məscididir. Yəni, münafiq ittiham eləmək kafir deməkdən daha pisdir. Münafiq demək, yəni sən onu girdin ki, qəlbinə ki, o iman gətirməyib qəlbən. Münafiq odur. Zahirən İslam göstərir, qəlbən iman gətirməyib. Sən özü küfrə getdin, qeyvdən iddia elədin. Bu özü qorxuludur. Yəni, təkfirçilər sadəcə balacadırlar, uşaqdırlar, Cahidlər. Yəni balacat da görsən əlinə bir şey versən dağdır, zad. Ona görə yəni nə gəldi dağ, yəni fikir vermir. Yəni danışığına fikir vermir. Ona görə yəni e, onlar biz də biz Şəpovzanı götürsək, yəni öz fikirlərini götürsək kafirdirlər, lakin təkfir eləmirik onları. Aydındır? Lakin onlar bilsələr ki, o üslubla ki, onlar cəmaati təkfir eləyir, onlar onda kafirdirlər özləri. Öz üslublarla. Lakin balacadırlar. Aydındır? Balacaya məsələn bir qav verəndə ki, yiyinlə dağılır, tökür üstünə, ona görə fikir vermirik biz onlara belə ciddi. Hə. E, və kim onlara ümumiyyətlə inanırsa, hə, dələ o da onların fikrində dələ, o olan e, ağıldadır. Və adam təcrübələn necə hələ adamlara qulaq asırlar. Bu bir. İkinci, bəziləri deyir ki, görsə ki, məscid dirar getmir və ya başa düşür ki, yox. Məscid dirar qorxuludur demək. Hə. Çünki məsuliyyətdir. Hə, onda deyir ki, imamdadır problem. İmam, biz o imamın arxasını qılmırıq, subhanallah. Olmaz, yəni e, sələflər hətta qılıblar, qılıblar, məsələn, tutaq ki, imam içkili olub, böyük sahabilərdən biri qılıb, İbn-i Məsud, radiyallahu anhuma. Və ya məsələn, xavariclər, məsələn, İbn Teymiyə danışır, məsələn, rahiməhullah, orada məsələn deyir, əzari qalan, arxasında namaz caizdir, o azmış tayfadır deyir, caizdir namaz. Hətta Osman radiyallahu anh gəlib soruşanda ki, sahabilər, ya, ya əmirül müminin, bəs xavaricdən əmiri ibadət, e, imam dayanır, qılaq namaz, dedi ki, namaz ən xeyirli əməldir. Kim o xeyirli əməli edirsə, onunla edin. Aydındır. Hətta imam cünub olsa, cünublu cünublu qılsa namaz, sən onun arxasında qılsan, sonra bəyan olunsa ki, imam cünublu imiş, sən namazı təzdən qılmırsan. Çünki imamın namazı sənin namazı adiyyəti yoxdur. Təhsil eləmir. Aydındır? Sadəcə imam gəlir, qüsl alır, təzdən qılır, amma cəmaat yox. Hər çinir, yəni bu da üslublardan biridir. Deyirlər, yox, meçiddə nəsə var. Məsələn, ələm var, hə, və sən ucakilər və s. başqa şeylər. Hə, ə, e, bəs ona görə gedmir. Bu da qəribə rəydir. Bu da qəribə rəydir, çünki sələflər Yəni caiz görüblər meçiddə tutaq ki, ə, e, hansısa bir şirk alaməti olsa. Aydındır? Məsələn, ə, e, məlumdur ki, Omar ibn Az, ə, e, Omar ibn Xattab və Əmir ibn Az kilsədə namaz qılıblar. Aydındır? Və həmçinin İmam Əhməd, İmam Əhməddən rəylər var bu məsələdə ki, e, kilsədə namaz qılmaq olar həm kilsədə, hələm kilsədə Aydındır? Orada Allah'a söylürlər. Çünki Allah'a söyməkdir. Kim desə ki, Allahın oğlu var, Allah'a söyməkdir. Aydındır və s. və s. Xas və s. Ee, İmam Əhməd bir rəydə deyir ki, caiz deyil. Bir rəydə caiz məkruh görür. Lakin bir rəyində deyir ki, bir rəyində deyir ki, əgər şəkillidirsə, məkruhdir, bəyənilmir. Yox, əgər şəkilsizdirsə, olar kilisədə namaz. İmam İbn-i Qeym Rahimullah Əhkam-ı Əhl-i Zimmə kitabında Əhkam-ı Əhl-i Zimmə deyir ki, İmam Əhmədin bu rəyi daha güclüdür. Daha güclüdür. Təsəvvürlə, əgər bu hələm kilisədədirsə, amma qaldı ki, bu nücakilər, o, yəni ələm, yəni, bunlar ə, e, bir şey, şey deyil, sadəcə bir əlamətdir. İndi ola bilər, hansısa avam gəlsin, Hətta minbəri görsən, tavaf edirlər bəzən. Aydındır, avam, avamdır cəmaat, bilmir necə Allah ibadət eləsin. O demək deyir, hətta Kəbədə. Hətta Kəbədə şirk ola bilər. Məsələn, gəlirlər, parçalarını sürtürlər Kəbəyi belə. Və ya biri, məsələn, e, Peyğəmbər salsın məsidində, biri şirk elə bilər, gelib Peyğəmbər salsın istəyə bilər, zat, gelib tavaf eləyə bilər. O demək deyir ki, indi biz ora gedməyək Kəbəyə. Elə də öyle, yəni söz deyəndə bir fikirləşmək lazımdır. Əksinə məscidə getmək lazımdır. Sadəcə o azmış dəstələrin məsciddən uzaqlaşdırmağına məqsəd var. Çünki onlar öz e, şeytani fikirlərini qorumaq üçün, saxlamaq üçün, hətta təmasda olmayasan, hər kəsə qulaq asmayasan, ona görə səni təcrid edirlər. Alimlərdən, elm tələbələrindən və cəmaatdan. Təcrid edirlər, sən təcrid olunanda onlar başlayırlar, artıq sən məcbur olsun onlara qulaq asmağa Onlar da səni yönəldir şeytani yola. Aydın qardaşlar? Yəni bu məsələdə biraz ehtiyatlı olun. İndi əgər kəndimizdə əgər kəndimizdə e, meçid yoxdursa başqa və nəsiyyət e, eləyin və ya inşallah dəyişmək imkanımız varsa dəyişin imamı. Çünki düzü pirə getmək yaxşı əlamət deyil, yaxşı əlamət deyil. Yəni düzdür, qəbrə getmək olar, qəbri ziyarət eləmək. Axirədə yada salmaq üçün, dua eləmək üçün Amma müəyyən bir qəbri seçib, oranı ibadətkaha çevirmək, pirə çevirmək olmaz. Aydındır, qardaşlar, və ya oradan gəlib dua eləmək Allaha, bu bidədir hamısı. Lakin gəlib onun vasitəsilə, onun hörmətinə və ya ondan istəmək, bunlar artıq küfürdür və şirkdə olmaz, qardaşlar. Lakin o imam, inanmaram ki, gəlib ondan istəyir və ya onun xətrinə, sadəcə gəlib ola bilər istəsin və ya gəlib orada palçıq içsin, o öz işidir, gəlib lap içsin, lap yaxşı, şey, lap yaxşı deyəmək, O yigitçi sənə dəxli yoxdur. Sən ona görə məscidi tərk eləmə. Aydın, sən ona görə məscidi tərk eləmə, çünki məscidin mənaları böyükdür. Hə? Allah bilir. Betonlayıb alırsa, düzdür. Allah Rasulunun mənasını betonlayıblar. Valla bilməm, eşitdim ki, betonlayıblar. Ola bilər ki, əli avamlar orada nəsə lələrsə eləyirlər, ola bilər. Yəni, betonlama bir şey yoxdur burada şəri. Əgər e, bir yan şirkə səbəb olursa, gətirib çıxartsa, ləğv eləmək olar ona. Ne? Necə Omar bin Xattab ağacı kəsdi. O, Beyətul Aqaba ə, e, o ağacın altında. Ə, ağacın altında ki, beyət oldu. Artıq görürdü ki, Omar bin Xattab xilafətə vaxtı cəmaat artıq yığışır ola. İndiki dildə şey, pirə çevrilir. Gələcəkdə bunun nəticəsi pis olacaq. Kəsir, kəsir dibindən və salam. Aydındır və ya məsələn e, bir peyğəmbərin İraqda xəbər gəlir ki, Ömər Xattan vaxtında bəs bir peyğəmbərin qəbri çıxıb. Daniel. Hə, Daniel. Bəs qəbri çıxıb, Ömər Xattab deyir ki, gecə vaxtı aparın bir neçə meyyitlə 10 dənə meyyitlə və gizlin bastırın və bilinməsin o hansıdır. Hətta içsin qəbir ki, ibadətə çevirəcəklər. Çünki cəmatın çoxsu avamdır, öyrənmirlər. Aydındır? hə? Sən soruşdun. Sən soracaq, hə? Elə mən qardaşlarına davam edirik, hə? Allah üçün biri qurban kəsir, amma o apar başqa yerə kəsir də hə, Əgər qurban pirdə kəsilsə, yemək olmaz. Bismillah desə də. Allah üçün. Allah üçün kəssə də, bismillah desə də, çünki pirdə qurban kəsilən yer deyil. Belə pir yoxdur əslən belə anlayış. O ki qaldı eləm ora qurban kəsilsin. Aydın qardaşlar? qəbir varsa ora deyə ibadət edən olar? Yox, qəbir olan məsciddə, həyətində olmaz namazında. Həyətində də qəbir olar. Həyətində də ora aiddir. Burada deyirlər ki, məsələn, qonşu anası üçün sədəqə kəsib paylayır. Hə, sədəqə vermək olar. Məsələn, bir qonşuda tutaq ki, biri anası üçün sədəqə bir heyvan, ehsan, hə, eş, eyb etməz. Eyni şeydə. Hə, eyb etməz. Qan alır, qan alır. Əslində qadağan gəlib. Əslində qadağan gəlib, ancaq belə e, yəni bir şey versən, bir şey yoxdur inşallah. Yəni əgər əgər ehtiyaclıdırsa, aydındır, ehtiyaclıdırsa tutaq ki. Hə? Məsəl hə? üçün deyirlər ki, o vaxtlar ki, şey deyir. Yəni əsasa görə bu namaz qılan olmayacaq. Onun üçün pul verməz, belə bir şey. Necə? Atası namaz qılmayıb. Atası namaz qılmayıb, hə. Onun üçün namaz qıldırmaq üçün pul verməyib. Hə, yox, namaz qıldırmaq olmaz namaz yeganə ibadətdir ki, sənin yerimə başqası eləyə bilməz. O birisi ibadətləri eləyə bilərlər. Məsələn, həc. Kimisə yerinə gedə bilərsən, müəyyən səbəblər olsa. Aydındır. Məsələn, sədəqə, oruc, əgər valideyni tutaq ki, Ramazanı tutub, 5 günün qalanmış dünyasını dəyişib. Onda onun vəlisi tuta bilər. Amma namaz yeganə ibadətdir ki, namaz yeganə ibadətdir ki, sənin yeri heç kəs qıla bilməz, sənin atan yerin namazı qıla bilməzsən. Bu səhv fikirdir. Səhv fikirdir. Yəni, Allah belə düzün. Bu qədər qardaşlar bəsdir. Hə? Axırıncı sual. <laughs> namaz qılmayan bu Allaha qəbul edir, Peyğəmbərə qəbul edir, ancaq namaz qılmır, yəni zahir, dünyasındakı. Onun üçün cənazə namazı düşür, düşür. Namaz qılmayan kafir olmağı ixtilafdır, qardaşlar. Əhlüsün əvəl cəmanın çoxusu kafir görməyib xüsusən də məşhurları. Yəni, deyəndə, məsələn, Əbu Hanifə, Malik, məsələn, Şafi, Əhməd bir rəydə, hətta bəzi həmbəli məhzəbinə görə bu rəy daha güclü deyil. Güclü sayanlar var, kafir görməmək fikri və həmçinin e, İbn-i Teymiyyə rahiməhullah, İbn-i Qeyyim, Həmdin Əbdülvahab, rahiməhullah, bunlar məşhurlar görməyiblər kafir, namaz qılmayanı. Sadəcə ittifaq nədədir? İttifaq inkar edərdə Amma inkar etməyən, fərzliyin qəbul edəndə kafir görməyiblər. E, sadəcə bu fikir nə məşhurlaşıb? Əsasən bu Saudiyada şeyxlərin çoxsu kafir görürlər, əsasən də yaşadıqları yerlərə görə, yerinə görə. Ona görə bu namaz qılmayan kafir görmək bu fikri daha məşhurlaşıb indiki zamanda. O da bu səbəbə görə. Və əks halda isə yəni kafir görməmək fikri daha məşhurdur. Və Şeyxülislam İbn Teymiyyə də soruşurlar, biri namaz qılmayıb və ya qılıb tərk eləyib və ya qılmayıb içib ölüb. Bunların hansına cənazə düşür? Və şeyx də deyir ki, üçünə də düşür, cənazə qılınır. Aydındır? Ona görə namaz qılmayana cənazə qılınır. Sadəcə əgər cəmiyyət çoxluq namaz qılandırsa, çoxluq, onda başqalarına dərs olsun deyə çox adam namazında iştirak eləməyə bilər. Yəni hə, yox, iştirak eləməyə bilər, gəlməsin. Yox, Gəlmişsənsə qırağda dayanma. O müxalifətdir, yaxşı deyil. Müxalif olmaq şərdir. Amma əgər e, təbii ki, o məqsəd olmalıdır. Əgər təsir eləyirsə, təsir eləyirsə, tərk eləmək olar, amma o demək deyil, hamı tərk eləsin. Bir hissə qılmalıdır ona. Aydındır? Yox, əgər təsir eləmirsə, qılmaq olar, deyəm, qılmaq olar. Əksinə, məsələn, bizdə bu saat yasda, əksinə, qardaşlar çox gedəndə daha çox dəvətə təsir edir. Çünki avamlar qulaq asır, elmsizlər, qafillər, görürlər bu mənzərəni, Deyirlər, gör necə bunlar basırdılar, nə yaxşı, hamısı xoşuna gəlir. <laughs> hamısı xoşuna gəlir. Deyir, lapatka düşmür e, yerə. Hə, düzdür, onlar düşürlər, deyirlər, gərək yerə düşə, sonra götürəsən. Çünki belə götürsən, zəlzələ olacaq. hə, bu amansılıqdır, aydındır. Hə. Əksinə, bizdə o qayda getmir. Amma cəmiyyətin çoxluğu, namaz filan çoxluq olsa, bəli, o qaydanı tətbiq eləmək olar ki, e, tərk eləmək olar ona namazı. O da nə üçün? Kafir olmağına görə yox, nə üçün? Başqalarını tərbiləndirmək üçün, ibrət üçün. Amma indi də tətbiq olunmaz bəzi əməlləri görürsən, məsələn, qatil üçün özünü öldürüb. Ona görə tərk elə bilərsən onun namazı. Baxmayaraq kafir deyil ha. Baxmayaraq kafir deyil özünü öldürən. Hətta hədisdə də gəlib ki, əbədi gəncənnəndədir. Mənası odur ki, uzun müddət Çünki əbədiyyən cəhənnəmdə üç qism insan qalacaq. Xalis kafir, xalis münafiq, xalis müşrik. Aydındır? Ona görə hədisdə gəlib ki, kimin qəlbində zərrəcən iman var, axırda çıxacaq. Hə? Axırıncı sual. <laughs> hə. Şeyx, demək bu e, əzanda Əliyən Vəliyullah kəlməsi haçanla əlavə olundu. O əsasən, e, ə, e, əsasən o o Fatimlərin vaxtında və ya Səfəvlərin vaxtında əsasən o vaxtlar məşhurlaşır bu əməl əsasən və e, təbii ki, bu əlavədir. Əlavədir, əlavədir. Və çox qəribədir ki, hərdən rafisilər ittiham illər bizi ki, sübh namazında həyyə alə e, xeyrilə əməl ki, bu deməyib. Özləri isə Əliyyən Vəliyullah deyirlər, zat ondan danışmırlar. Bizə ilişirlər, nədir, biz bir dənə sübh namazında deyirik ki, həyyə alə Əstəğfurullah. Əs-salatu xeyrun minən nom. Hə, yala xeyr eləmə olar deyir. Hə. Əs-salatu xeyrun minən nom. Hə. Onun əsli yox var da. Yox, var, var. Əsli var, gəlib sabitdir, elhamdülillah. Yəni, qəribədir ki, insan başqalarından danışır, özündən xəbəri yoxdur. Ümumiyyətlə, özü də elə ə, e, tərəf danışır ki, yəni, evi şüşədəndir. Lakin daş atır. Dağa. Hə. Məsələn, deyim bir şey kesim, qurma kesim. Onlar olmaz. Dilindən bir şey kesim, nəzir eləmsən. Bir iş yox. Demişim ki, bir işin düzəlsin, bir şey kesim, qurban demişim. Onlar olmaz. Ha, bu nəzirdir, bu bəyənilmir. Bəyənilmir. Hə, elə bir işin düşən kimi deyirsən, ya Rəbb, bir dənə qurban. <laughs> hə. Ha, bəyənilmir. Amma düdüyün gərək eləyəsən. Bu paxıl nəzirdir. Ha, başqa vaxtı kəsir, işi düşəndə kəsir. Hə, Peyğəmbər salsan deyir ki, bu paxıl nəzirdir. Aydın qardaşlar, söhbəsdir bu qədər. Allah bilir düzün. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين